Radio Soba, Soba, Kako smo i obećali, nama su se u studiju pridružili jedan mladić i jedna djevojka. Riječ je o Ivani Kosec iz Rotarakta. Dobro večer, Ivana. Dobro večer. I Marko Mesarić iz Ureda za udruge e, SZSURA, odnosno Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci. Marko, Dobro večer, Peo jeste nam se ugodno smjestili, hoćemo krenuti odmah na stvar. Može, može. Pa ono zašto ste kod nas je zato što e, za sedam dana, dakle 14.5. u ponedjeljak nas očekuje u Palahu e, gostovanje studija smijeha, odnosno stand-up show, je li tako? Tako je, Davore. Očekuje nas nekoliko komičara koji će se popeti na stage Palaha i koji će zabaviti sve prisutne, a vi ste tu jer ste jedni od organizatora, dakle organizacija samog stand je Leo Klub Pula, Leo Klub Rijeka, Rotarakt i e, Sur. puno vas je u cijeloj organizaciji. Da. Pa tako je, mogu reći da nas je puno jer cijela ta inicijativa krenula je od studentskog zbora sveučilišta, a pošto je sav zadatak od rotera i Lea općenito da potiču nekakvu suradnju, suradnju između drugih ljudi, pa evo, nema bolje od stand-upa da se odmah ljudi nasmiju i da bude dobro. To je sve nekako u sklopu samog Student Day festivala, par dana prije samog onog glavnog eventa, ali je sve zapravo u jednom velikom paketu. Evo, SDF se pretvorio zapravo ne u dane, nego u mjesec cijeli. Pa da, evo, isto tako možemo reći, ono, lijepo je nešto nastaviti kao prijašnjih generacija što su pokrenuli opći taj Student Day festival, no mi svake godine se trudimo da taj festival poboljšamo mijenjamo i činimo boljim što se tiče programa, izvođača i čak da taknemo svaku, stu, svaku studentsku skupinu na ovom sveučilištu. Ivana, e, sam, e, sam e, show, sam stand-up, sama stand-up komedija bit će u, u nekakve prilozi će se skuplja dakle za opremanje studentskih domova, je li tako? Da, dakle skupljamo donacije kao ulaznice, dakle ulaz je 40 kuna i to se skuplja da opremimo jedan studentski dom. A same ulaznice gdje se mogu nabaviti? E, mogu se nabaviti svakim danom u klubu mladih. 40 kuna, opremanje studentskih domova, mislimo da je evo, e, hvale vrijedan projekt i nadamo se da će pomoći, da će barem se skupiti jedan dio novca, pa evo, barem za nešto za studentske domove. A što, što bi bio najveći prioritet tamo? Pa mislim da ćemo to posavjetovati se sa kolegom iz studentskog zbora koji se bavi uredom za studentski standard, koji je, ajmo reći, na, svakoj, na, svakodnevno, na svakodnevnoj komunikaciji sa studentima koji žive u tom domu, te će se sudje, to jest, e, dogovoriti sa njima šta je njima najviše potrebno. Da. da li to bio možda nekakav televizor ili za zabavu nekakav Playstation ili slično, pa eto. Pa evo, bit će nešto svakako što će, što će koristiti. Početak samog eventa, dakle u ponedjeljak 14.5. u 20, sati. I do kad očekujemo? Pa barem do ponoći. Barem do ponoći, ali bit će sigurno ostaće ljudi i duže, ipak je to, ok, možda je radni dan, ponedjeljak je pa Ali ipak je početak SDF-a. Pa će biti sigurno ljudi. Da. Ono što nas još unutar samog e, cijelog tog SDF-a, a da se još ne dotaknemo koncerata, što nam je zanimljivo spomenuti, je i dobrovoljno darivanje krvi koje se događa 18.5. dakle u petak od 11 do 15 sati. Nešto novo, neka nova inicijativa. Pa jest isto tako što se nadovežujem, želimo stvoriti nešto novo, želimo potaknuti nekakvu humanitarnost, pomoć drugim ljudima, pa eto tu se pronašao u klub 25 mladih darivatelja koji su stvarno pomogli u tome da se to organizira na jednom lijepom nivou. I sve će se to dogoditi u malom salonu, dakle pri ruci svakome ko prolazi kroz korzo. Tako je, to će se dešavati u petak kao što si već napomenuo u vremenu od 11 do 3 tako da dođite jer i vi isto možete biti heroj. Prije nego što odemo na glazbenu pauzu, dakle e, za sedam dana u ponedjeljak nas očekuje taj stand-up e, stand up komedija. Mnogo je vas u organizaciji, mnogo udruga, nešto ovako e, relativno rijetko se događa da se baš toliko udruga okupi u jednom eventu. Hoće li se nešto slično nastaviti i kasnije. Pa, pa da, da, da, nastavit će se kasnije, isto tako u sklopu Student Day-a, već je tradicionalno okupljanje udruga, ove godine će se to dešavati 18. na Korzu, u vremenu od 10 do 17. Očekuje vas jako dobrih, jak, velik broj dobrih udruga, aktivnih udruga. Naravno ovdje će biti naša radio sova bez kojih ovo ne možemo popratiti sva, sav medijski staržaj na ovom sveučilištu na što smo osobito ponosni. I eto, hvala, i nadam se da se vidimo u što većem broju i da ćete saznat mnogo informacija o udrugama i možda čak i vi biti dio radio sove. Ivan, imaš to za dodati? <laughs> Ne. Hoćemo se onda malo predahnuti i odmoriti uz jednu glazbenu pauzu i nakon toga se ponovno vraćamo u studiju. Ponovo su tu s nama Ivana i Marko. Što ćemo poslušati? Koju pjesmu? Pa može, hladno pivo nije sve tako sivo. Nekako u duhu ovogodišnjeg e. SDF-a. Slušamo hladno pivo i vraćamo se nazad. Sova, Hladno pivo nam je reklo svoje, kažu da nije sve tako sivo. Kad imaš neki motić na pivo, potpisujemo i mi se slažemo s tim rečima. A s nama su i dalje u studiju Marko Mesarić iz Ureda za udruge Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci i Ivana Kosec iz e, Rotarakta. Još jednom dobar večer. Dobar večer. Evo, već smo napomenuli, za sedam dana očekuje nas stand-up e, show e, Studija smijeha u Palahu u organizaciji Leo kluba Pula i Rijeka, Rotarakta i Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci. Za one koji se možda nisu susreli sa studijom smijeha, tko su ti ljudi, tko su ti komičari, što bi oni predstavljali? Pa ja mogu reći jednostavnim riječima da su to ljudi koji potiču veselje među drugim ljudima. Tako da Studio Smijeha je jedan od najpoznatijih kako bi rekao mjesta gdje se to potiče i tako možemo najaviti da će ta ekipa doći u ponjeljak u Palah sa Marinom Morsa koja je začetnica studija smijeha i jedna od boljih komičarka u Republici Hrvatskoj. Da, evo možemo samo još i nadodati u Zagrebu, e, to je e, kao recimo jedan klub studija smijeha u kojem se svakodnevno događaju eventi, zaista pune i zaista su dobri komičari na koje dolazi mnogo gledatelja, nasmijat se i malo zaboraviti na probleme. Pa nadam se da, da će se tako nešto desiti za tjedan dana kod nas u Rijeci. U petak nas, dakle, za nekih koliko to dođe, 15 dana, malo manje od 15 dana, u petak 18.5. E, e, očekuje nas dobrovoljno darivanje krvi i predstavljanje udruga e, na, na samom Korzu, kao i svake godine na SDF-u. A evo Ivana, ti si iz Rotarakta, tu i tamo nam znaš doći gostovati i predstaviti što vi to radite. Pa što je sad nekako najnovije u udruzi, s čime se trenutno bavite? Pa evo trenutno se bavimo raspisivanjem natječaja za stipendiju. Kako smo za Maškarani vikend imali jedan super event gdje smo prikupili stipendiju u iznosu od 10.000 kuna. Tako da trenutno tražimo jednog srednjoškolca kome ćemo donirati zapravo tu stipendiju i pomoći mu pri njegovom školovanju. Evo, držimo fige i mislim, siguran sam da ćete dobro odabrati. Marko? To jest, ne samo da se nadamo, već ih tražimo da će se oni sami javiti, jer ipak stipendija 10.000 kuna nije mala i nije da su neki kriterije, ali mora biti nekakav socioekonomski status i naravno što volje uspjeh u srednjoj školi. Jasno, jasno, svakako, svakako u to ne sumnjamo. Marku, kad smo već kod eh, studentskog zbora sveučilišta u Rijeci, nekako smo na, na, na pragu onog godišnjeg ciklusa izmjena eh, ljudi na čelnim pozicijama, novi su izbori za sastavnice i za općenito studentski zbor. Tako, isto tako pozivam sve ljude koji se žele priključiti u rad studentskog zbora kako radi opće studentski zbor, koje projekte studentski zbor provodi ili, kako ili ukoliko želi pomoći u nekom od ovih projekata, savjetujem da se svatko priključi studentskom zboru ili ukoliko se ne priključi neka izađe na studentske izbore 5.6. te će trajati cijeli dan od jutra od 8 sati do na večer do 20 sati. Nadamo se da hoće, ne, vrlo često budu zapravo dovoljna kvota, ali se zna na nekim fakultetima dogoditi da se onda moraju ponavljati izbori ako ne izađe dovoljno studenata, što onda zapravo predstavlja problem. Ove godine smo to promijenili novim pravilnikom, mhm. tako da nema minimalan prag koji studenti moraju izaći, ali upisne kvote, odnosno kvote za uopće da se za kvorum studentskog zbora se moraju popuniti. Tako da se iskreno nadamo da će se sve to riješiti u prvom krugu. Dobro, evo to ćemo prepustiti vama na brigu. Znamo da ima puno tu posla oko cijele te pripreme, ali evo ako ste i do sada ovih svih godina uspjeli, uspjet ćete i ove godine. Nadamo se. E, Ivana, e, u Rotaraktu tražite novu, novu e, osobu koja, će biti, će biti dodijeljena pa stipendija. Što nas na jesen očekuje? Za jesen imamo tradicionalne planove, dakle opet taj maškrani vikend u drugom mjesecu. A planiramo isto početi s nekim novim akcijama koje ćemo planirati sljedeće rotare godine koja prvog 1.7. Dobro, onda vas nećemo tu previše oko toga pitati, ali ono još što za kraj ovog intervjua moramo spomenuti, Student Day Festival koji je nekako ujedinio sve ove udruge i koji je se već pretvorio na puno tjedana i culture vika i predstavljanja udruga i ove godine e, dobri bendovi za završnicu. Riječ je o petku i suboti, 18. i 19. 5. Koji nas to bendovi očekuju? Pa evo, mogu reći da sam izuzetno zadovoljan ovogodišnjim line-upom što nam ovaj Student Day Festival nudi. U petak će biti Bajaga i Sars od nekakvih headlinera, a u subotu će biti Hladno pivo, Švester i TBF. Za svakoga po Krankovci su nam bili nedavno i bili su rasprodani i bilo je fenomenalno. E, SARS, nedavno u Rijeci, ne na, na, na, na SDF-u, e, tako da će biti sigurno i sada krcati. Tako, još možemo reći da, ne, da nije samo to jedini flora na Student Day-u, već i tu KB, KB, KBS Warehouse gdje dolazi jedan poznati DJ Matija Stancman. Odlično, bit će i elektronike kao, i do sada, evo, navikli smo i, i vjerujem da je lokacija ista kao i uvijek. Tako je, eksport drvo ko svako zadnjih pet godina. Ivana, još ćemo za kraj spomenuti ulaznice za, za ovaj... E, za stand-up show, dakle donacija od 40 kuna. U klubu mladih. Tako. Mislim da smo sve spomenuli, imamo li još nešto za poručiti našim slušateljima, osim da dođu i da vas podrže? A, uz se dobro nasmita. Ja vam za reći, sova vlada. Sova vlada. <laughs> Hvala vam što ste gostovali kod nas. E, popratit ćemo vas i u ponedjeljak pa vidjeti kako je sve to prošlo. Vidimo se nekom drugom prilikom, a sad je vrijeme da se prepustimo Leonovoj playlisti i nakon toga još jedna doza kulture. 吧，小吧，小吧。